Јас реков дека минатиот пат ќе биде последниот дел од мојата серија Агапе и еве нека биде, нека заврши на 20. Иако и ова порака е во тој правец, едноставно Духот Свети така ме води, не можам да престанам да зборувам за како што и се тоа што беше важно, се беше, се е важно едноставно. И дури искуството што прочите Зоки беше интересно, однака, да, да видиме што се случува и таму во Папуа Нова Гвинеја, кој што е многу далеко од нас. Но никако не можам да престанам да зборувам за најважната работа, берете пак, Божјата љубов. Значи. Така да, еве, нека биде кој сака и 21 дел ова, тоа јас ке ја насловам поинаку темата. Нема да биде веќе агапе, но се чувствував некако должен да прочитам делови од цитатите од Духот на Пророштото, затоа што повеќе прови, не провејуваа толку многу ни сите овие а, делови кои што ги имавме, повеќе се државме на Библијата и стиховите, што не е лошо, значи тоа е сосема во ред. Но еве денеска ќе прочитам дел од огромниот број на цитати во кои што Елен Вајт зборува за Божите. Навистина се прекрасни, има проблем да изберам кој се да го ставам, Нормално нема тоа да биде само читање, нели? Но, вака би започнал. Знаете дека оние пет најпознати книги од Елен Вајд, кои што се нарекуваат таа серија на космички конфликт, така се нарекува, кои, кои се вклучени книги во тоа? Значи, прво е Патриакси и пророци. Сочност, тие пет книги се еден коментар на целата Библија патриарси и пророци кои што започнува нели, од создавањето, падот во греф Адам и Ева и така натаму. Потоа продолжува со пророци и цареви, па се надоврзува копнежот на вековите, едно да од најубавите книги за мене, па делата на апостолите и завршува со големата борба. Тоа се тие пет книги. А, како започнува патриарси и пророци. Значи, како започнува воопшто оваа серија од книги, златни книги би ги рекол. Првиот збор, значи, од првата глава, која што во патриарси пророци носи наслов зашто било дозволено да се појави гревот, е кој? Бог е љубов. Така започнува оваа серија. И вели, љубовта е суштината на Божето битие и негов закон. Така било секојаш, И секојаш ќе биде така. Многу убав почеток. Бог е љубов. А како завршува оваа серија на книги со големата борба? Која е последната реченица во големата борба и како гласи? Бог е љубов. Да, е, да прочитам само малку во контекст. Мола? Да, да, целата реченица, точно. Големата борба е завршена не целата реченица, тук целиот пасос, е многу убав. Греф и грешници нема веке, целата Вселена е чиста. Насекаде во безмерниот универзум владеат абсолютна хармонија и радост. Од оној кој создал се, тече живот, светлина и радост, ни сите светови во бесконечните простори. Од најмалечкиот атом до најголемиот свет, се што е создадено, и живата и неживата природа, во својата непоматена убавена и совршена радост зборуваат дека Бог е љубов. Дали ова е случајно? Ова не е случајно. Почнува со Бог и љубов, завршува со Бог и љубов. Нормално, истиот оној дух, кој што ги вдахнал сите оние пророци, патриарси, сите писатели на Библијата, истиот тој дух ја вдахнал Елен Вајд за да ги напише овие зборови. И не случайно е ништо. Наистина Бог е љубов. Најубавиот подарок, ова е цитат од дела на апостолите, значи од неколку книги само, највеќе гледав да се тоа книги кои што ги имаме на македонски преведено, доволно од тие книги да се извлечат многу убави цитати. Најубавиот подарок што може да ни го даде нашиот небесен татко. Внимавајте, подарок. Најубавиот подарок што може да ни го даде нашиот небесен татко е возвишената љубов кон Бога и несебичната меѓусебна љубов. Тоа е дар. Таа љубов агапе е дар, исто како што е дар и верата и, и да култура Спасението е дар. Тоа ние него имаме сами по себе, Тука тоа е дар. Значи, љубовта кон Бога и љубовта меѓусебна. Таа љубов не е некоја моментална побуда, знаете, како што се нешто на овој свет се нарекува љубов. Чувства. Час ја има, час ја нема. Час те сакам, час не ми требаш. Или како што велише брат Винко една прилика, вика оваа песни од турбо Фолк, вика, воле чуте, уби чуте, вика. У тој стил се вика. Да, значи, таа љубов не е некој моментална побода, не е чувство, туку божествено начало. Збориме за агапи љубовта, вистинската, божествено. Постојана сила, вика е тоа. Таа не може да се роди во едно непосветено срце. Мајате, како се излеваше Божијата љубов во нас? Како изливањето на Духот Свети. А за да се излеја Дух Свети кај некого, вие мора да сте наново родени, така се раѓате од озгора. Со вода, ама и со дух. Значи, таа не може да се роди во едно непосветено срце. Таа е присутна само во срцето во кое владее Христос. Во срцето обновено со божествената милост, љубовта е главен двигател и владејачко начало на животот. Таа го менува карактерот. Видите колку е значајна љубовта. Значи, главен двигател, владејачко начало на животот, го менува карактерот, управува со нагоните, владее со страстите и ги облагородува чувствата. Неговата негувана во душата, значи таа љубов, го разубавува животот и врши благородно влијание врз целата околина. Затоа рекол Исус во Јован 13.35 По тоа сите ќе познаат дека сте мои ученици. По што? Ако имате љубов помеѓу себе. Затоа што видите, врши благородно влијание врз целата околина, значи здрачи просто од вас. Нешто ќе имаме добри меѓу човечки односи, току тоа и многу лесно ќе го увидат другите. И по тоа ќе познаат дека сме негови вистински следбеници. Интересно, минатиот пат го проучувашме еден од најпознатите стихови Јован 3.16, кој што гласи, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот еден роден син, та да секој што ќе поверува во него, а не загинето го да има живот вечен. А знаете ли како гласи прво Јованово Пазите, Јован 3.16, па прво Јован 3.16, многу лесно се запомти. И Јован не е случайно, иако знаеме дека тоа нумерирање на глави и на стикови дошло многу покасно после тоа, ама Јован не е случайно. Веројатно и тоа било водено од Божјата рака. Прво Јован 3.16 вели, по тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас, повторно врска со Јован 3.16, а и ние сме должни да ги положиме своите животи за браката. Еве таа љубов, агапе, која што е, се жртвува. Спремна е да го даде и животот. Еве, за Јан Хус читавме се Го даде својот живот за Христа. Го даде својот живот за другите, за доброто на другите, да ги запознае со Христа, со Евангелието. Тоа е таа љубов. Следен цитат од Христови параболи. Љубовта мора да биде начало на нашето действување. Таа е темелно начало на Божието владење на небото и на земјата, а мора да стане темел и на христијанскиот карактер. Че любовта е темелот. Затоа е најважна. Само любовта може христијанинот да го одржи непоколебли. Внимавајте сега на овие зборови. А, јас би ги скокнал, ќе опрочитам тој дел од цитатот малку покасно. Значи, любовта мора да стане дебел, а, темел на христијанскиот карактер. И се покажува низ жртва. Оно што го прочитавме во 1 Иоанна 3.16. Христос дал се за нас и сите што го прифакеат Него ќе бидат подготвени да жртвуваат се за својот откупител. Тој дал се за нас, таа љубов потекнува љубов кај нас, за да ние дадеме се за Христа. Немате тука, тоа е се или ништо. Неговата слава и чест, тие ќе ја стават на прво место славата и честа на нашиот Отец, на нашиот Бог, на прво место. Е сега, она во контекст на Мате 14 глава, на, а, се 24, на последните настави. Знаете ли дека љубовта е клучна за обстанокот, за нашиот обстанок во последната криза? Па, именно да го прочита Матеј 24.13, ама јас ќе ги прочитам и 12 и 13. Во кој контекст е кажано она, оној кој што ќе претрпи се, ќе издржи до крајне ли, ќе биде спасен. Кој е контекстот? Мате 24, 12 стих. Меден од знаците на последното време, меѓу другите, е и овој. И заради многу беззаконија, љубовта ке олади кај мнозина заради многу беззаконија, значи гревот толку ќе преовладеа во последно време, што љубовта, како резултат на беззаконијата, ќе ја олади кај мнози. И сега вели, а кој ќе издржи до крај? Во што? Во љубовта. Кој ќе издржи до крај? Нема да дозволи ни греови, ни ништо да го поколебаат и да, да, да ја наруша таа љубов. Тој ќе биде спасен. Значи. Нормално, ова е во контекст, кажа ни, на прогонство, предходно се зборува, значи, како вие ќе издржите, ако кога ве гонат, ако, е, да речеме денеска, некој ќе ви изнервира, па, па му возвратите, не знам како, а како утре кога ќе ве гонат, кога ќе ве мачат, вие ќе издржите во љубовта, па треба да го сакате и својот непријател, треба да имате таа, та, Христова, таа божествена љубов, инаку нема шанси. Значи, кој ќе издржи до крај во љубовта, тој ќе биде спасен. Видите колко е клучна љубовта. Еве Матеј 10:22, значи реков цитате, тоа има и неколку стикови, нормално не може Библијата да се запостави. Матеј 10:22 И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Значи, пазете, ќе бидете намразени од сите а вие на таа омраза треба да возвратите со љубов, да издржите во љубов. Да, од своите домашни, од, од многу. И ќе видите во еден од цитатите, ќе видите дека кога таа љубов ќе пребива во нашите срца, ја во една средина како што е нашава во една црква, а тоа го а, прави ѓаволот да беснее. Па што? Едно вистинско единство на поврзаност, на љубов, на на несивишна љубов. Ќе почитаме подоста малку. Значи, љубовта е темелна побожност, следен цитат. Темелна побожност. Независно од тоа што зборува некој, никој нема чиста и вистинска љубов кон Бога ако не покажува несебична љубов кон својот брат. Меѓутоа, љубов не се стекнува само со обид да ги љубиме другите. Значи, ај сега ќе се обидуваме да ги љубиме. Не знам, ова е ваков, ова е таков, не ми се допаѓа, ама ќе се обидувам, ќе ќе ги прегнам сите сили да некако го сакам, така не се добива таа агапе љубов. Необходно е Христовата љубов да се всели во нашето срце. Кога нашето јас наполно ќе се загуби во Христа, че значи ние треба да умрем. Тогаш љубовта ќе се појави спонтано, без ние да бидеме свесни за тоа. Тогаш кога во нашето срце постојано ќе се јавува желба да им помогнеме на ближните, и кога на нашето срце ќе се покаже небесната светлина што ја исполнува нашата душа, ние ќе постигнуваме совршенство на христијанскиот карактер. Видите колку љубовта е битна. Љубовта го совршува христијанскиот карактер. Божето срце копнее за своите деца на земјата со љубов, која е посилна од смртта. нема, еве, Елен Вајт ги нашла тие зборови, така била инспирирана, нема ни зборови како да се опише таа божествена љубов, ама еве, напишала љубов која што е посилни од смртта. Давајќи го својот син во тој еден дар, тој ни го подарил целото небо. Животот на Спасителот, неговата смрт и посредување, службата на ангелите, заземањето на духот, делувањето на Отецот над и преку сите, значи преку Синот, преку ангелите, преку Духот Свети, Непрекинатиот интерес на небесните существа, сето тоа е ставено во служба за откуп на човекот. Замислите си, целото небо е ставено во служба за откуп наш. Неверојатно, тоа е таа љубов. И сега вели има еден цитат од Коптеж на вековите. Љубовта кон човекот е земски израз на љубовта кон Бога. Тие две се поврзани, па нели? Првата и втората плоча. Люби го Бога и люби го ближни. Не може тоа да биде одделно. Ја не го сакам ближниот, ама го сакам Бога. Не иде. Значи, љубовта кон човекот е земски израз на љубовта кон Бога. Царот на славата стана еден со нас, за да ја всади таа љубов во нас. Значи, меѓу другото и тоа телотворување Христово беше во правец за да ја всади таа љубов во нас, за да можеме ние да го разбереме како Бог. Кога стана човек, за да не направи деца на едно семејство, која ќе се исполнат неговите зборови што ги кажал пред заминување, да се любите еден со друг како што јас ве возлюбив вас, која ќе исполнат тие зборови вели, која ќе го сакаме овој свет како што го сакал тој, а како го сакаше тој светот, толку го возлюби светот што го даде својот син. Кога ние ќе го сакаме светот така, тогаш е остварена неговата мисија за нас. Да, тоа е целта. Тогаш сме подготвени за небото, бидејќи небото се наоѓа во нашето срце. Че значи, ние треба да го сакаме светот, сите, вклучувајќи и тука, и не знам, и багабонти, и вакви, и такви, не знам какви, хомосексуалци, било кој. Любовта е кон сите. Тоа секако зборувам за онаа безусловна љубов, значи она, онај почетен момент кој што треба да го потекне и хомосексуалецот, и прелюбодејецот, и било кој да дојде да се покаја и да го прифати Христа нормално. Целокупното дело на милоста е постојана служба од љубов, служба на самооткажување и самопожртвување. Во секој миг на Христовиот престој на земјата, од него како незаприлива река се излевала Божијата љубов. Како незаприлива река сите што се исполнети со неговиот дух, ќе сакаат онака како што сакал тој. Тоа е на новородена а, личност. Ги сака другите како што Господ ги сака. Гледа на другите како што Господ гледа. Прави се, за да ете, ако може да помогне на душата да ја доведе кај Христа. То, а, со истото начело што се што го движело Христа, ќе бидат вдахнати и тие во сите своји меѓусебни односи. Оваа љубов е доказ за нивното ученишто. Така ќе познаат сите дека сме дека сте мои ученици, вели, рекол Исус, ако имате љубов меѓу себе. И сега видите, кога луѓето се поврзани меѓусебно, не со сила или со лични интереси. Ја не верувам дека некој со сила не натрдаенска да дојме тука, не верувам дека од некој лични интерес Тешка насега. Да. За мене има кажано еден, еден, небитно кој е, ни дали е брат или било што, некој се услушнал, значи, може би не е точно, ама се услушнал. тоа еве, во контекст на ова, а, го кажам, значи, ја не, нити го спомнав кој е, ни што е, ни како не е битно тоа, значи, само во контекст на ова, кажале, Кажале, вика, абе не, од него дојко му даваат пари, он ке иде у црква, знаеш. А кој ќе престанат, нема плата, нема пари, толку. Он ке заборави црква. Па, јас нема да кажам ништо, меѓутоа, иде времето, кога може би ќе се случи такво нешто, па, сите ќе бидеме ставени на тест, што ни е поважно. Дали господи е на прво место, или пари, или плата, или не знам било што. Значи, Кога луѓето се поврзани меѓу не со сила и со лични интереси, значи не треба да не поврзува нас нити сила некоја, а, мислам со сила, значи со сила убавина не бива, нема љубов со сила. Нити лични интереси, туку со љубов покажуваат на тој начин дека действува едно влијание, кое влијание? Влијание Божје, влијание на Светиот Дух на таа божествена љубов што е повозвишено од секое друго човечко влијание. Луѓето гречета бе овие Виде како се слагаат, виде, се собираат, идат во црква таму, седат со саат и се молат, нешто имаше ги поврзува, значи не А не ќе речат, знаете, па сме а бе, на вас изля, пари ви даваат, ама колко ви даваат? Јас му имам речено на еден, по 50 евра ни даваат, што не дојеш и ти? <laughs> Значи, таму кај што постои такво единство, од љубов, значи таа вистинска љубов, тоа е доказ дека во човечкиот род е обновен Божиот лик и дека им е всадено ново животно начело. Тоа покажува дека во божествената природа постои сила што може да им се спротистави на природните сили на злото и дека Божијата милост ја победува себишноста, својствена на природата на човечкото срце. Обично луѓето во светот се поврзуваат од себишни интереси некоја користот, не знам, бил добив кој што, партија. По па, па највеќе, највеќе од луѓето идат во партија, и тоа во владеачката, има некој врти капи, што јас ги знам, да, точно. Уствари не знам, ама како и да е, подобро е да ви даваат 50 евра да дојдете да слушате Божја реч, отколку таму. А, значи, да заврша мислата овде, значи, Божјата милост ја победува себишноста својствена на природата на човечкото срце. Ова е љубов, покажена во црквата, таква љубов, сигурно ќе предизвика без кај сатаната. Тоа е оно што тој највеќе не го сака. Такво единство, па Исус самиот се моли за единство, единство на, на едни квалитетни меѓучовечки односи, кај што владее таа агапи љубов, не себишна, безусловна, кај што не не врзува ништо, освен Бог, а не некои себишни, не знам какви интереси или било што. Без оглед колку се бедни некои припадници на човечкиот род, кои луѓето ги презираат и од кои се одвраќаат, внимавајте, ова е многу во цитат исто од Христови параболи. Без оглед колку се бедни некои припадници на човечкиот род, кои луѓето ги презираат и кои, од кои што се одвраќаат. Може би имаме ние некој таков. Сепак, тие не паднале толку ниско, ниту се толку бедни за Бога, за Бог, односно да не може да ги забележи и да не ги сака. На крајот на криштата само тој знае дали некој ја поминал онаа црвена црта и дека веќе нема спасение за него. Ние не знаеме за ниједен. Така да ние сите заложби максимално треба да ги насочиме да кон било која душа за да го доведеме кај Христа. И најголемите грешници се предмет на неговото длабоко, искрено сочувство и на неговата љубов. И најголемите грешници. Да. И сега кон овој цитат, уште еден од патве кон Христа, вели, ние сме биле големи грешници. И ние сме биле во редот на, може би не најголеми, ама може би помали, може би... Ние сме биле големи грешници, но Христос умрел за да може да ни биде простено. Било доволно да му ги било доволно да му ги изнесе на својот Отец заслугите на својата жртва во наша корист така се спасуваме. Според неговите заслуги. Оние на кои најмногу им, прис, а, им простил, извинувам, ќе го любат најмногу. Дока се за тоа Марија Магдалена, нели? Оние на кои најмногу им простил, ќе го любат најмногу и ќе стојат најблизо до неговиот престол да го слават заради неговата голема љубов и неизмерна жртва. Марија Магдалена, како Исус и простил, и тоа колку пати таму истерувал демони од неа, таа потоа веќе до крај него оставила, била најверна негова следбеничка, прва отршила на гробот во неделата. А, токму тогаш, кога најпотполно ќе ја сватиме Божијата љубов, внимавајте, ова исто многу силно, токму тогаш, кога најпотполно ќе ја сватиме Божијата љубов, најдобро ја увидуваме и злобата на гревот. Да, Која ќе видиме од што не спасил Господ и како не спасил, дека него задржал ни својот син, дал се што му е најмило, највеќе максимум направил, тоа ќе спатиме дека гревот е многу страшна работа, што го предизвикало Бога сето тоа да го направи, да даде се што ми, за да не извлече од, од гревот. Гревот е страшна работа, наистина. Кога ќе видиме должината на веригата што ни е подадена, кога до некаде ќе сватиме големината на жртвата што Христос ја сторил заради нас, тогаш нежноста и понизноста ќе го омекнат нашето срце. Еве, уште еден доказ зашто не испратена порака и тоа да секој дневно размислуваме за крстот, секој дневно размислуваме за тие последни настани, за таа голема жртва, затоа што тоа го омекнува нашето срце. Тоа не крши, тоа го убива нашето јас и на тој начин ја примаме божествената љубов. Уште два цитати. Послушноста не е само некое формално покорување, туку служење од љубов. Чи значи, се е джабе, ако служењето не е од љубов. И можеме безпрекорно, според нас, да го држиме законот, ама можеме, како тој богатиот младиш да бидеме, да мислиме дека го држиме, а сушност да не. Е, баш вчера читавме, баш повторно за тој случај, кај што видовме дека себичноста е кршење на законот, затоа што законот е одрес на Божиот карактер, а всушност е љубов, значи љубов. Себичноста е спротивна на љубовта, така да секоја себичност е кршење на, на Божиот закон, а Божијата љубов е таа што дава, кој што е спремна да се жртвува ако е потребно. Божиот закон е израз на неговата вистинска природа. Тој е олицетворение на големото правило на љубовта и според тоа темел на неговото владење на небото и земјата. Темел на Божиото владење и на небото и земјата е Божиот закон. А Божиот закон, како што Бог и љубов, можеме да кажеме дека е закон на љубовта, затоа што Исус го сублимира на две заповеди. Люби го Бога, люби го ближниот“ или всушност люби. Може да кажете, тоа е закон. Љубовта е исполнување на законот. Ако нашите срца се обновени според ликот на Бога, ако Божијата љубов е всадена во нашата душа, нема ли и Божиот закон да се остварува во нашиот живот? Прашање. Од тоа е автоматски, едноставно, ако ја имате љубовта Божја во себе, ви го држите законот. Ако началото на љубовта е садено во срцето, ако човекот е обновен по ликот на оној кој што го создал, тогаш е исполнето и новозаветното ветување. е ветување? Ќе го ставам својот закон во вас, во вашите срца ќе го запишам. Да. А ако законот е впишен во срцето, зарем тој нема да го обликува животот. Ќе значи, живееме согласно на тој закон. А некако што ни велат некои од процетантите, абе, простено ни и готово, крај, и сега можеме да правиме што сакаме. Ме се покајали и сега можеме да правиме што сакаме. Кај би има тоа? Послушноста, служење, служењето и верноста од љубов се вистински знак дека сме негови ученици. Така и писмото вели, зашто ова е Божијата љубов, да ги држиме неговите заповеди. Значи не можете овие два цитати на крајот ги ставив за да едноставно се подсетиме на еден битен момент дека не можете вие љубовта да ја одвоите од држењето на закон. како што денеска ни проповедаат Господ е љубов, Господ е љубов, да, еве, како што и ние 20 сабути веќе проповедаме, Господ е љубов, ама тоа не значи дека прифаќа се и се што он прифаќа, меѓутоа законот е закон на љубовта, законот е тој кој што е, треба да биде одлика во животот на еден христијанин, а не да ни велат, абе Господ е љубов, Господ не прифаќа сите и е се битен законот, не е битен закон. Не, не оди тоа едно без друго. Ние не го заслужуваме спасението со нашата послушност, бидејќи спасението е бесплатен Божи дар, кој се прима со вера, Меѓутоа, послушноста е плод на верата. И знаете дека тој се јави да ги земе нашите греови, а во него нема грев. Секој што стои во него не греши. Секој што греши не го видел, нито го познал. Еве го вистинскиот доказ, вели Елен Вајд. Ако бидеме во Христа, ако Божјата љубов биде во нас, нашите чувства, нашите мисли, нашите намери, нашите постапки ќе бидат во согласно со Божјата волја која е изразена во прописите на неговиот свет закон. Да, љубовта исполнува и неговиот закон. Бог е наистина љубов. Јас со ова ќе завршам. Бог е љубов, како што Елен Вајд ги завршила ова, овие пет книги, но ова не значи дека ќе биде крај <laughs> на овие теми што во овој правец. Јас не знам наистина пак како ќе ми води Божиот дух во оваа седмица. Се надам дека ни беше пријатно, иако малку нели, покасно останавме, Нека Господ не благослови во нашите животи да дозволиме да умреме за своето јас, да го приеме Христа целосно во нашите срца и таа негова любов и да наистина бидеме едно големо сведоќство за, за целиот свет околу нас.